Go Baba Goro Yunashka Čerate gledam vesela Ne skaza što si и шало гледаш и мълчиш. Кой твоята снежна постеля с черни стъпки окажа. Помниш ли, коли не помни. Страшни же с години 43-4. Кански бе писнал народа по села и по градове. Дете в майка проплака, мъртви си в го побърнаха. Долу в полето тракийско валяха ситни дъждове. Зрееха жълти гроздове, ала бе страшно и мрачно. Децата гладни плачеха, майките ръце кършиха. Джандари люти агенти като глутници бродиха по тъмни нощи по тайни. Старци ги люто кълняха. Младите в гора набиха по стари хайдушки пътеки. Там си родиха. Долу в полето тракийско. Гита и Георги двамата от една майка родени. С една грижа гледали, с тегло с сиромашко. Раснаха и пораснаха двамата стройни за приказ като два гюла в градина, като два бора в гората. Двамата смели римсисти вярна си клетва дадоха в гора Зелена да идат при партизанския отряд. Отряда партизанския редици бойни затегна. Не знае ден ли е, не знае нощ ли е, не знае пек ли е, не знае студ ли е. Но Гита и Георги двамата са първи между първите. Де има страшно, там са те. Де има трудно, там са те. Настъпи месец декември. Завяха люти въртуни на труба, през дебели не може атак да дойде. В тези горски землянки ни хлебен да им донесени бомби, ни куршуми. Три дни са гладни стояли. Най-подир са решили Гита и Георги двамата, с още трима другари долу в селото да слезнат. Храна за всички да вземат късно през нощта са тръгнали. Хората да са заспали, кучета да ги висетят, сетят, люти чадари не видят. Народна врата чукнали, на свидна майка шепнали. Отвори, майко, ние сме. Леко си вратата отвори, майка си чедата пригърна, до сърце си ги притисна, нежни думи думи продума. Ех, че си майка разчета вечеря топла да сготви нощни гости да гости. Една са хапка хапнали, докато втора да вземат. В къщи джандари влезнали Гита и Георги хванали. Дорде си зора за зори, в черпан са ги отвели. Дълбоки изби хвърлили, страшни ги мъки мъчили цели четири недели. Колкото ги мъчат и бият, толкова спомълчат, ни думат. Живи ми са рязали лицата в кърви плувнали. Най-подирките ни е трае, тънка си снага изправи глава високо вдигнала, като че песен ще пее. И си високо провикнала, Ой, ви вас, царски купой, вищина нас убити, но и вас смъртта очаква. За сто убити хиляда във бойни редици навлизат. Че са ги двамата отвели в едно ме доле дълбоко, гръмнаха пушки и шмайзери. Нов ден борбата настана, но Гита и Георги лежаха мъртви, студени. Зато и съм днеска пътниче, желовни клони навела, то църна земя привела.